die kapitele boog op die pilare en die nette, die 400 granate in twee rijen op die nette langs die voorkante van die pilare, die 10 wijnkies en die 10 was skottels boog op die wijnkies, die 1 waterbak en die 12 beeste onder die waterbak, die potten en grove en skottels en al die gereedschap van die tempel. Hieraam het alles vir koning Salomo gemaakt van brons wat hij glad geskier en blink gevryf het. Hij het alles gesmeld in die kleigrond bij de Jordaanrivier tussen die stede Sikot en Sorotan. Salome het nie hierdie goed geweeg nie, want die brons was te veel om te weeg. Salome het ook al die ander goed laat maak wat in die tempel moes wees, die gouden altaar, die gouden tafel waarop die offerbrood moes kom, die lampstanders van skoongoud, vijf lampstanders rechts en vijf lampstanders links voor die binnenste kamer, die blomme en die lampen en die tannikies, die bakken, die skerre, die skottels, die panne en die vierbakken, alles van schoon goud, die gouden skarniere vir die dieren van die binnenste en die voorste kamers van die tempel. Toen al die werk bij die tempel klaar was, die werk wat koning Salomo gesê het hulle moet doen, het hy die weidingspresente van sy pa David gebring en hy het dit in die stoorkamers van die tempel gezet. Dit was zilver en goud en ander goed.